Activen los motores, que aquí no vinimos a hablar. Ahí, ahí, así. Vamos a ella le da cintura, cintura, cintura, cintura, dale. Dale, dale. Ella le da cintura, cintura, cintura, cintura, dale. Dale, dale. Ella le da cintura, cintura, cintura, cintura, Dale cintura, cintura, cintura, dale. Mami, dale para abajo, para abajo, hasta abajo. Mami, dale para abajo, para abajo, hasta abajo. Mami, dale para abajo, hasta abajo, para abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Mami, dale para abajo, hasta abajo, para abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. una dos manos para adelante y la Uno, dos, tres, vamos allá. Y comienza con el de aquí, para allá, de allá, para acá, de aquí, para allá, de allá, para acá. adelante y para atrás, adelante y para atrás, adelante y para atrás, y pa' como Shakira, oh, como Shakira, oh, oh, como Shakira. Y bailalo como Shakira, como Shakira, como Shakira. Así. Bailalo como Shakira, Shakira, Shakira, Shakira, dale. dale. Bailalo como Shakira, Shakira, Shakira, Shakira, dale. Ella le da cintura. Así. Ella le da cintura, cintura, cintura, cintura, cintura, cintura, cintura, cintura, cintura, cintura, cintura, cintura, cintura, cintura. para abajo, hasta abajo, para abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Mami, dale para abajo, hasta abajo, para abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Comienza con el de aquí, allá, de allá, para acá, de aquí, para allá, de allá, para acá, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, adelante y bailalo como Shakira, como Shakira, como Shakira. Y bailalo como Shakira, como Shakira, como Shakira. Como Shakira. Bailalo como Shakira, Shakira, Shakira, Shakira, dale. dale. Bailalo como Shakira, Shakira, Shakira, Shakira, dale. Ella le da cintura. Ahí. Ella le da cintura. cinturas Cintura. DJ Yayo, DJ Yayo.